а страх, що зникне вона і залишиться мука, не поділена ні з ким, вся для мене. Таким буває, певно, в багатих людей передчуття грабунку. У моєму домі все пахло вірою, рушники, подушки, книги в кабінеті. То був і вірен дім, тільки вона ще не вірила в це. Все твори мене назавжди викликало у віри опір. Вона не вірила, що може війти в цей дім господинею, не вірила, що вже увійшла. Всюди вважались її ознаки майбутніх розлук наших, переконливіші за все, що діялося сьогодні. Напевно, Анатолій Георгійович мав таки рацію зі мною справу мати нелегко. Я зустрічав жінок, які чулися господинями навіть при півгодиннім побаченні. Жінок, оточених муром певності, врівноважених з народження. Вони торкали чужі шафи, тарілки й подушки, так наче хто знає відколи користувалися ними, вміли захищатись навіть чужою зброєю. Віра була беззахисною. Аж дивно ставало, як могла вона дійти дорослості не збудувавши собі ніякого захисту в ній. Коли востаннє я заходив до неї, Віра була сумно якось дивно напружена. Анатолій Георгійович ще біля входу відкликав мене до кухні і тихо сказав, що й не дзвонили з Гринівки. Той Поліщук, уявляєш, виступив на батьківських зборах у школі і сказав, як, мовляв, годик з отим поетом, з тобою, цебто, можуть батьківщині в очі дивитися після брехні своєї. Оце й віра розрюмзалась. Похитуючи головою, Анатолій Георгійович ходив по кухні. Бідний вірен татусь, вражений учителевою брутальністю. Я згадав про одну свою розмову з Поліщуком. Погад цей було пов'язано з вірою, бо я приїхав до Гринівки за нею. Поліщук підійшов тоді ззаду, я стояв біля пам'ятника. Милиці не стукали, м'яко спираючись на траву. І я зауважив присутність Поліщука лише коли той звернувся до мене. Милуєтесь, констатував учитель. Думаю сказав я, пізнавши голос, але не зраючись. Думайте, думайте. Пам'ятники, між іншим, ставляться і для того, щоб люди думали і правду не забували. А яка вона правда? Така, що треба шукати імена героїв. Герої були ж насправді і гинули вони на цих попелах. А Людмилу Георгіївну Годик я любив і знаю, якою була Людмила. Тільки ж не героїня вона, хоч, може, фашиста чи двох забила. А ви скількох забили? Я озирнувся вперше за коротку нашу розмову. Ми з хлопцями в загоні багатьох гадів порішили. Поліщук повернувся навколо однісінької своєї ноги і пошкандибав від брили, яка все з тією ж незворушністю дивилась крізь мене на попели спаленої колись гринівки. Вчитель віддалявся, рухомий пам'ятник самому собі. Дивно він ставився до Людмили Годик. Рипнув стілець, повернувши мене до дійсності. Ми стояли в кімнаті, а там сидів друг Коля, немолодий уже чоловік, приятель віреного тата з армійських літ. Але атмосфера небезпеки, що витьорилась від моменту мого приходу, не зникала не знімалася гостем. Навпаки, я побачив, як зіщулась віра.